ទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានជ្រោយចង្វាទី2នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងចែកអាវុធឲ្យមួយឃ្លាំងប្រសិនបើក្រុមប្រឆាំងចង់ធ្វើសង្គ្រាមផ្ដួលរំលំរូបលោកចេញពីអំណាចដោយនៅប្រទេសលីប៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជា មិនមែនជាប្រទេសលីប៊ីហើយរូបលោកក៏មិនមែនកាដាហ្វីដែរ ដូច្នេះការចាត់ទុករូបលោក ជា Gaddafi គឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយបានហៅអ្នកដែលប្រៀបធៀបរូបលោកទៅនឹងលោក Gaddafi មានដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីដែលទើបត្រូវគេសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាក្រុមដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរមានដឹកនាំដោយប្រើសង្គ្រាមនិងថាបើមានសង្គ្រាមទម្លាក់ពីតំណែងនោះលោកនឹងស្វាគមន៍អើបើយើងណែឯងថាខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនមានវាសនាដោយ Gaddafi Gaddafi ទៅណាទៅណាទៅវាយហើយជួយឲ្យសង្គ្រាមពីខាងក្រោម បានជាធ្វើស្លាប់ការាវីអញ្ចឹងយើងឯងចង់ធ្វើសង្គ្រាមបានឯងចង់សង្គ្រាមខ្ញុំសូមជូនអាវុធមកឃ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកនេះបានវិញយកខ្ញុំទៅព្រៀបធៀបជាមួយកាដាហ្វីកាដាហ្វីបើកុំមានពួកណាតូវាយគ្មានដូច្នេះកាដាហ្វីនេះលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងសំនឹងស៊ីបាននិយាយថា ស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ដូចនៅប្រទេសលីប៊ីនោះទេ តែលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្លួនឡើងវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រី